Agera, aurzaro aixialdi edo irigintzan, zerbitzua Euskaraz emaiteko urratxak emaiten ditu lasarak, frogatzen du bai Euskarari ziurtagiriak, patxi jaurigi basurko hizkuntza politikako asoanta. Entxatzen gira guk, deia errikotxan zerbitzu guztiak eh, Euskaraz eh, egitea. Eh, proposatzen dugu aldugun bezain be, jendea etortzen dirarik ba, Euskaraz hitz egiten aldutelarik, eta dena, dena gira naturalki Euskaraz egitea. Egia da, saran eguneroko eh, gauzetan eh, entzatzen gira Euskara bultzatzea. Baina egia da askoz eta gauztapazarekin da, servizioak eta deia hemendik ateratzea Euskeraz bikain da. Orain denek Euskara egunerokoan erabiltzeko desmartxan sartuko da, xaran biziga Euskuaraz, kampainaren bidez, horren prestatzeko, publikoa errezebitzen duten komerzio eta jendeak zuzendu bi tailer antolatuko dituzte apirilean plazara kolektiboarekin. Tailerak eh, proposatuko dituzte hor eh, urengo hilabetean, eh, komerzioekin, publiko tokietan etortzen diren larik jendeak, eta horren txatuko gira dinamika berri hori sortzea, justu lehen, lehen itzak, Eh, euskeraz egitea guk ere bai eh, gure elkarrekin eta gero entxeatzea hitz bat gehitz bat eta eta euskeraz bizitzea. Eta horrez gain laster nerabeak zuzendu mugaz gaindiko udaleku ibiltariaren bigarren edizioa ere antolatuko du Sarako Herriko etxeak.